nan ne mai suna waye ta ƙaunata? littafi na hudu wanda Ruqayya Ahmad mai dalan jama'ar ta rubuta a shirin da ya zo kafin wannan mun tsaya ne inda Sulaiman yake cewa ina miki fatan alkhairi sai yanzu na ji zuciyata ta mai sanyi dan na san Habib shine wanda ya fi cancanta shi aura ni ma ba zan manta gwagwarmayar da aka sha da shi ba a lokacin auren ki da marigayi ne ina kuma fatan abin da ya faru a tsakanin mu a baya za ki tona rami ki binne tamkar ba ai ba mu ci gaba da zumunci sannan ni ma insha Allah na kusa aure kai saurin dago kanta cikin far'a suka hada ido ya yi murmushi sai ta ji kunya sosai yace mata ina fatan inna wa auren ya taso za ki so ta cikin da kanta tana fadin insha Allahu ya ci gaba da fadi shi kenan Allah ya bada zaman lafiya mu za mu tafi sai ranar ɗaurin auren insha Allah, za mu zo anan sai kai sallama ya fita dan su tafi ita kuma ta koma gida kafin ranar ɗaurin aure tunin Maryam ita da Yalwa sun gama shirya komai Hassan Hadid ya faɗa wa Baba Awwal cewa ana ɗaura aure ke gari za su wuce Abuja. Sannan a ranar da aka ɗaura auren da daddare za a kai ta gidan su babansa da ke nan galadanci. Kafin washe gari su wuce Abuja. Shi yasa kafin ranar duk sun gama shirya komai. Ranar ɗaurin aure ranar Maryam za ta yi a nan gidansu. mu ɗaurin auren Habibu ya aiko wasu samari ɗan gidansu suka kawo Maryam buhun shinkafa biyu da katan ɗin taliya biyu. Da katan ɗin kuskus ɗaya da man gyaɗa sarka da surwar roba da lemon kwali katan katan. Sannan ya ba da kuɗi ya ce a kawo mata saboda sayan kaji da su maki. Ita kam kasa cewa komai ta yi don yanzu tana magana kowa zai iya kanta da surutu. shi yasa kawai take ta gode shi mata godiya a wajen sa ana gobe ɗaurin aure su Halima da Anta Hadiza anan gidan suka wuna saboda aikin da suke taya su Maryamu Dalla kam da sauran yaran gidan gaba ɗaya babu sama addaku wata yi surutun tayi masifar da nuna ɓacin rai amma duk a banza haka nan ta hakura ta ƙyale su babu wanda ya sake saka ta a cikin al'amarin gidan sai can zuwa dabda magariba sannan suka gama dan a haka ma sun rarraba aikin zuwa wurare da dama gaba ɗaya sun da likis Maryam ta wanka sannan ta alwala ta zo ta sallar magariba. ana yin sallar isha'i nan ma sannan ta shafa mai ta shirya cikin riga da skirt ɗin kanti sun yi matuƙar yi mata kyau sosai sai ƙarshe ke tashi a hankali a jikinsa. Halima ta shigo ɗakin daga can kofar tana faɗin to za mu tafi Saminu ya zo za mu wuce mu aji za mu ajiye an ta Hadiza sannan mu dawo mu wuce gida wai yayi Anas baya nan ya je Kaduna Maryam ta shawo a bayar ta baka ta sa da dan kwalinta tana faɗin shi kuma Saminu menene na tsayawa a waje ba sai shigo ba Halima ta ce ke kar ki dame shi dawowar shi kenan daga kasuwa sauri yake ya koma gida ya huta dan haka ba sai shigo ki dame shi da surutu ba Maryam ta ce yanzu ma ba tsiraye ba dan bai shi zan yi tare suka fice wajen suka samu Hadiza har ta shiga mota Maryam ta ce kai anti Hadiza ba dai har asun an karo ki ba Hadiza ta ce ke baki san waɗannan ƴan wutan cikin ba har halima da samuna ai sai a hankali Sabinu yace to sha'ani da dan kasuwa ai ba ma haka yake komai namu na ɗan ƙwaya ƙwaya ne Halima tace ƙyale Maryam tun ɗazu take ta maka biki yace ƙyale ta zuwa gobe ne ai za mu doke wannan bakin gaba ɗaya suka yi dariya ya tada motar Maryam na faɗin dan Allah gobe su zo da asuba gaba ɗaya suka yi dariya sannan suka ja motar ya tafi ne a jeje nan Bello ya ƙara so inda kake yana faɗin na ga fatan oga a tsere yana jiran ki sai saurin cewa yana ina ya nuna mata inda suke zama duk lokacin da ya zo wajenta ta saki ajiyar zuciya tana faɗin na gaji Bello tilis ina ta Allah Allah su Halima su tafi in je in kwanta sai kuma ga wannan Bello ya dariya sannan yace hakuri zaki tunda oga ne maza sai kike kawai a hankali ta nufi inda yake yana zaune akan wannan ita itacen yana waya sai sallama ya amsa a hankali ba dan su ne a wajen ba ma ba ta iya cewa bai amsa ba ya ci gaba da wayar da yake yi ita kuma ta zauna a kan bencin a hankali yake wayar tamkar mai rada takan dan jiyo abin da yake faɗa kaɗan kaɗan gaban ta yanki ya faɗi dan ta gane da mace yake wayar ta kuma san da matar shi yake wayar ta ƙara kashe kunne tana sauraron sa yana faɗin I'm so sorry tafiyar ne ta zo min a haka na yi ta sauraron ki amma ban ji ki ba na faɗa miki gaba mu maka taho ya dan ya shiru yana sauraron ɗaya bangaren yana murmushi sannan ya ci gaba da faɗin duk ji, amma ki yi haƙuri yanzu ina wani waje zan kira ki idan na gama akwai magana very important mhm. please don't worry eh naji naji naji zan yi mhm, i miss you Mhm, thank you bye bye Maryam kan ta kasa tsayar da ta wace guda wani abu ta take ji yana taso mata a zuciyarta amma wannan mutumin ɗan rainin hankali ne wai yake nufi ne shi yana faɗin sorry ina waya da madam ne fa tun ɗazu na yi ta neman ta ban same ta ba sai yanzu ita dai ta shiru bata ce komai ba ganin ba da niyyar cewa komai ne yasa yace ina wani daga jiya na san kuna ta kamar shi ne shira ko dan Bello ya faɗa min da ta samu ta kwankwasa zuciyarta dan ba ta son ta dinga nuna masa damuwarta wai dan yayi mata wani abu tace lafiya kalau hidima tana wajen ku masu fama da mutane yake haka ne yana safa kansa suka shiru gaba daya sai ya sake cewa dama tare da tare zamu zo da su Zahara na san yanzu su ma suna san suna jira na daga masallaci ne kuwa sai nayi tahowa ta sai a lokacin ta dan saki fuskar ta tace me yasa ka kisuwa da su ya dan kalle ta sannan yace za su dame ni ne kawai kuma akwai aikin da na basu ba su gama ba shi ya sa na bar su amma ai goban naji sun ce anan za su wuni sace Allah ya kai mu a ranta kuwa tana faɗin lalle yau 'yan arzikin suna kusa ce kai yana faɗin me yasa husna ba ta zuwa miki hoto tambayar ta bata mamaki don ganin ba su cika maganar sa da ita ba da shi ba ita ta ɗauka ma ya manta sunan husna ya sake dan sa yana kallon ta yace ko baki ji me nace ba ta dan yi murmushi kaɗan sannan ta ce ni ma ban sani ba amma na jimani ta ce idan an yi wani hutun baban ta so su kawo ta yace wa ce mani ta ce yayar baban ta ce yan shiru kawai yana jijjiga kai yace shi kenan Allah ya kai mu lokacin ta ce aje ya bar wannan maganar ya ɗauko wata na faɗa miki dama idan an yi ɗaurin aure gobe jibi za mu wuce buta ko kanta a ƙasa tana wasa da yasansa ta ce eh an faɗa ne yace an faɗa miki na ce ba na son wani shirgi ko ta daga kanta yace kayan sa warki kawai ki ɗauka sannan sai ku shirya waɗanda za su raka ki ko tace to duk za a yi. yace ko da yake ba tare za mu tafi da ku ba ko za ku tafi da safe kamar tara zuwa goma ni kuma da wasu abokai na za mu kai sha biyu ko ma karfe ɗaya. dan akwai sakon madam ɗina da nake son tafiya da shi kai sanin dagowa kanta ta kalle shi shi din ma ita yake kallo Saka haɗa ido tai sauran sun kuyar da kanta a daidai nan wayarsa ta fara ƙara ta ɗauka tana dubawa ta saurin kara su a kunnenta suna faɗi ka yi haƙuri umar dan allah zan kira ka in an jima ta kashe waya ta dago kanta tana son ta je ta kwanta ta gaji sosai ta ga itan kuwa yake kallo amma kallon nan mai kamar harara wanda ta yake ɗaure mata kai ta ce min mun wani yau muna aiki na gaji sosai goban ma tun asuba za mu fara ina son in ce in kwanta ko kawai yace sannan ya miƙe sai yana faɗin dama na lura tun ɗazu kamar akan tsaya kike tunda wanda kike jiran ya bugu ai sai ki faɗa masa na tafi ya ƙara so ita kan abun ma har dariya ya so ya bata san Umar ɗin da take magana da shi ɗin ba telanta ne sun yi alƙawari zai kawo mata ɗinkunan nata yau ba jihar ya shaka ya ɗauka ya dauka wani ne ita kuwa tun da ta ga ya shaka ba za ta faɗa masa ko waye ba dama ita ma haushe shi take ji ya biya ne ta akan wata madam ɗin shi din ta yi shiru ba ta ce komai bane yasa ya ce mata mai sauraro a nan za mu dakata ke shirin namu na yau a shiri na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya